نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول جل وعلا في كتابه العزيز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا جعلنا الله وإياكم من المتقين وزودنا في هذه الحياة الدنيا بالتقوى عباد الله إن من حكمة الله جل وعلا في خلقه أن ربط الأسباب بالمسببات وهذا من حكمة الله ومن الحق الذي من لأجله خلق السماوات والأرض فقيام الأبدان بالأكل والشرب ولكل داء دواء والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا خبزا ومن أجل هذا حث الله جل وعلا عباده المؤمنين على العمل فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وحثهم على الكسب فقال جل وعلا بعد الأمر بالسعي إلى ذكر الله يوم الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومن حكمته جل وعلا ولدلالة على أهمية الأخذ بالأسباب في طلب المعيشة في طلب الرزق في طلب الرزق الحلال بالطرق المشروعة جعل ذلك من ضمن الأعذار التي تبيح للإنسان ترك قيام بعض الليل قال جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وهذا بعد الأمر بقيام الليالي بثلث الليل أو أكثر أو أنقص ثم خففه جل وعلا بسبب هذه الأعذار فذكر من ضمن تلك الأعذار الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله وهو السفر من أجل طلب الرزق الحلال ومن, طلب من ومن أجل طلب المعيشة انظروا عباد الله انظروا يا رعاكم الله كيف قدمه حتى على الجهاد في سبيل الله وما ذلك إلا لعمومه لأنه في عموم الناس في عامة الناس وإنما الجهاد لخاصة الخاصة إلا في ظروف هي معروفة لديكم فقدم هذا الأذر على أذر الجهاد في سبيل الله لعمومه بين بين العباد وذلك يشعر بأن السعي في طلب المعيشة يجب أن تكون مهمة الجميع فكيف لا كيف لا تكون ذلك وقد كان ذلك دأب الأنبياء من قبل دأب الأنبياء ودأب نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقال جل وعلا في نبي الله داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم وقد ذكر وقد ذكر بعض السلف أن داود عليه السلام كان يدور في الطرقات حتى يسمع كلام الناس في سيرته فإن سمع, فإن سمع خيرا ثبت نفسه على ثبت نفسه على سيرته الحسنة وإن سمع غير ذلك صحح مصيرته فسمع رجلا في ليلة من الليالي يقول نئم الرجل داود إلا أن فيه خصلة إن إلا أن فيه خصلة واحدة وهي أنه يأكل من بيت المال ولا يأكل من عمل يده فرجع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ووقف, ووقف في محرابه وتضرأ إلى الله أن يعلمه طريقا يكتسب منه الرزق فعلمه صلى الله فعلمه جل وعلا صنعة لبوس وألان له الحديد فصار الحديد كالشمعة في يده ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرزق قال أي الكسب قيل له صلوات الله وسلامه عليه أي الكسب أطيب قال عمل الرجل من يده وكل بيء مبرور فانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقتسمون أيامهم في التناوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمر بن الخطاب كان له جار من الأنصار كانوا يتناوبون النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل هذا في يوم ويذهب, ويذهب ذلك إلى ضيعته ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم التالي يتبادلان فينزل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلتا الحالتين يخبر الحاضر الغائب بما جرى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العذر الذي هي الذي اعتبر عذرا للغياب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم به فالأمر الذي يحجب يحتجب يحتجب الرجل بمنزلة عمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدين وثاني أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم يحتجب أم مسجد أم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر جدير بالاهتمام به ولذلك كان عمر يسأل عن إذا سمع عن الرجل وذكر من حسن سيرته واستقامته سأل أله حرفة فإن قيل له ليس له حرفة يقول قال عمر يسقط في عيني وكان يحث الصحابة على السعي في الكسب يقول لا يقعدن أحدكم يقول اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أصدق الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم الحارث والهمام الحارث هو الذي يحرث الأرض من أجل الزراعة والهمام هو الذي يحمل الهم في السعي لنيل في السعي لنيل غايته ولنيل بغيته وقد اعتبر بعض الناس وقد اعتبر بعض العلماء طلب الرزق من الفرائض كما أن طلب العلم من الفرائض وروي فيه الحديث وهو حديث ضعيف لا تصح الاحتجاج لا يصح الاحتجاج به أما وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا شك فيه قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ الرجل حبله فيحتطب فيذهب به فيذهب إلى جبل فيحتطب به فيحمله على ظهره ويأكل منه خير له من أن يسأل الناس أموطا أموطا أم ممنوعا فإذا لم يكن للإنسان السعي فإذا لم يكن للإنسان الكسب والسعي في طلب المعيشة فماذا يفعل هل يقعد يتكفف الناس فالمسألة لا تجوز إلا في حالات شديدة حالات عصيبة كما جاء ذلك في حديث قبيصة في حديث قبيصة ابن المخارق قال يا قبيصة إن الصدقة لا إن إن المسألة لا تجوز إلا لإحدى ثلاث رجل أصابته جائحة أي مصيبة فاجتاحت ماله فاجتاحت ماله فتهل له الصدقة حتى يصيب كفافا من العيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حاجة شديدة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا أي من ذوي الأقل من أهله فيشهدون لقد أصابت فلانا حاجة وتبيح له المسألة حتى يصيب قواما من العيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يصيب الحمالة ثم يمسك فهذه الأحوال هي حالات مستثناء ليست هي الأصل فالأصل أن الإنسان المسلم يسعى ولا يتكفف الناس ولا يسأل والله تعالى يبارك في سعيه ولأجل ذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته على البكور حث أمته على الخروج في, في الساعات المبكرة فقال صلى الله عليه وسلم جعل جعلت بركة أمتي في بكورها وفي حديث اللهم وفي رواية اللهم اجعل بركة أمتي في بكورها أي في خروجها في الساعات المبكرة فقارنوا عباد الله بين هذا الحث وهذا تهذيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنوا بينه وبين ما نشاهده الآن فكم منا يخرج في في الساعات في الساعات المبكرة يبحث عن دكان أو بقالة يشتري شيئا من المعيشة وماذا يجد في هذه في هذه البلاد في بلاد المسلمين كلها مغلقة والناس نيام في الساعات التي يبث فيه جل وعلا البركة على هذه الأمة فالسؤال هل استغنينا أن نكون من هذه الأمة أولسنا بحاجة إلى تلك البركة بلى نحن بحاجة إليها فإذا كنا بحاجة إليها إليها فلا بد لنا من السعي في طلب المعيشة ولا بد لنا في استغلال الأوقات وقد حث رسول الله صل... وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله من الكسل ونهانا عن العجز قال احرف على ما ينفعك ولا تعجز وست... على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجل ولا تعجز نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يبصرنا بما ينفعنا في دنيانا في دنيانا وآخرتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد wa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka basu su littafi gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah in kun butulce kun kafirce to hakika abin da ke cikin sammai da ƙasa duk na Allah ne kuma Allah shine mawadaci abin yabo Allah jalla wa ala a cikin hikimarsa ya sanya kowane abu ya sanya masa sababi duk abin da yake faruwa za a ga da sababinsa wannan hikimar Allah ce kuma tana daga cikin gaskiya wadda domin ta ne Allah ya halicci sama da ƙasa Allah ya sanya miƙewar jikunan 'yan adam da sauran halitta da ci da sha Allah zai iya sanya mutum ya zamanto ya wadatu ba sai ya ci ba ba sai ya sha ba amma Allah ya sanya jikin mutum yana miƙewa da ci da sha ya sanya waraka da shan magani Allah bai sanya sama tana ruwan zinare da azurfa ba da burodi sai dai ta ruwan sama sannan in ta ruwan sama a tashi a noma sannan a samu arziki wannan hikimar Allah ce duk wanda ya ce zai saba ma sunnar Allah al'adar Allah to shine wahalalle ya mugu saladadi ga Allah sannan ba zai cimma manufarsa ba to akan haka ne addinin musulunci ya umarce mu da ruko da sababi duk abin da Allah ya sanya shi sababi ne na abu to mi ruko da shi daga cikin manyan sabubba da Allah ya yi umarni da su Shi ne a tashi a aiki a tashi a nemi halal neman halal hanya ce ta samun hanya wato sai mutum sai ya tashi ya nema sannan Allah zai bashi daga cikin halal ɗinsa kuma neman halal ɗin waɗansu malamai sun sanya shi farilla kamar yadda neman ilimi yake farilla kamar yadda aka ruweto daga imam muhammad ibn al-hassan shaibani ɗaya daga cikin manyan malaman masabar imamu abu hanifa har suna ambaton hadisi ko da yake hadisin bai inganta ba amma dalilai da dama sun nuna umarnin Allah jalla wa ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam kan a tashi ai aiki Allah ya ce ma musulmi ka ce musu ya rasulullah i'malu ku yi aiki domin Allah zai ga aikin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muminai kuma Allah jalla wa ala yayin da ya umarni da azabura wajen tafiya jin yin sallah ta juma'a ya sanya halartar juma'a din wajibi ne a bar komai domin a sallar a halarci sallar juma'a sai Allah ya ce to idan aka idar da sallah ku watsu a bayan ƙasa ku nemi falalar Allah kuma ku ambaci Allah ne da yawa a cikin wannan neman da kuke yi to kaga umarni ne Allah ya yi na a tashi a nema domin haka ne yayin da Allah ya ambaci uzurzura uzurce-uzurce da suke sanya mutum da suke kawo sauki akan umarnin a tsayuwar dare lokaci mai tsawo sai Allah ya ce ku yi tsayuwar dare da abin da ya sawaka abin da ya tayassara ya ce saboda Allah ya san daga cikinku za a samu marasa lafiya wanda ku yake ba shi da lafiya ba zai iya tsayawa lokaci mai tsawo ba ya ce ya san daga cikinku akwai waɗanda suke bugun ƙasa wato suna tafiya a bayan ƙasa suna neman falalar Allah wato masu attajirai masu tafiya siwo fatauci ko su je su sayar ko su je su sayo kuma ya san daga cikinku akwai masu tafiya domin su yi jihadi a tafarkin Allah ku duba a nan bayan Allah yadda Allah ya kaddamar da tafiya a bayan ƙasa gaba da uzurin jihadi saboda ya san tafiya a bayan ƙasa ta gama kowa kamar cewa dukkan al'umma tashi suke suna yin wannan al'amari don haka aka kaddamar da shi kuma saboda amfaninsa amma shi ko jihadi ba kowa ne yake yi ba idan waɗansu sun yi sun sauke masa waɗansu to shi sa aka kaddamar da neman arziki gaba da jihadi wajen uzurin da yake halatta ma mutum ya bar qiyamul layl ya rage wato ya rage tsawon qiyamul layl to wannan ya nuna muhimmancinsa a cikin rayuwarmu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana sunan da ya fi komai gaskiya shine sunan manomi sunan da aka ce aka ambaci mutum aka ce harifu shine mai noma ko kuma aka ce hammam wato muhimma muhimma shine wanda yake kullum mutumin da ya sanya ma kansa manufa yana kokarin yadda zai cimma wannan manufar tasa to wannan haka Allah ya halicci mutum haka yake to dukkan wanda ya zamanto ya saba wannan ya zamanto mai kasala ba shi da zabura ba shi da himma kan yayi aiki to ba zai ya zamanto kenan ya fita daga cikin asalin halittar da Allah ya halicci dan adam akanta to akan haka ne muka ga tarihin tarihin bani adam ya nuna mana fiyayyin bayin Allah waɗanda su ne annabawa wanda babu kamar su a cikin halittar Allah Allah ya sanya musu sana'a annabi Dawud Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mun koya masa sana'ar yin silke wadda silken nan da zai kare ku lokacin da kuke yin yaƙi malaman tafsiri surwaito daga kissoshin bani isra'il wanda an halarta mana ni hikayarsu duk da yake idan in ba saba ma wani abu da ya ci karo da nassi ba to kuma wannan kissar tafsiri ce mai ma'ana ga ma'anar wannan ayar a cikin kissar ana cewa annabi dawud ya kasance yana fita cikin dare yana yana tafiya a cikin wato mutanen da yake mallakar mutanen da yake mulki a kansu domin ya ji irin yaya mutane suke ambaton salon mulkinsa mun san sayi na umar ma haka yake domin ya ji mai mutane suke faɗa wanda ya nuna mana abin da ya kamata masu mulki su rinka yi kenan ba su rinka dogaro ga report ɗin da ma'aikata za su kawo musu ba domin ba lallai report ɗin ya zamanto gaskiya ba wani zai zamanto yana gyara wato a miyarsa ne sai ya faɗa ma shugaba abin da yake so ya ji to annabi dawud yana tafiya a cikin mutane a cikin dare ba wanda ya san ko shi waye sai ya ji wani mutum yana cewa madalla da dawud bawa nagari sai dai yana da wani abu guda ɗaya yana cin abinda da yake ci na wato arzikinsa daga baitul mali ne kun ga ai halal ne sai ya ce amma ina ma a ce yana da sana'a da yake ci daga aikin hannunsa annabi dawud ya kuka da ya koma wajen da yake ibada wajen da yake bauta cikin mihrabinsa ya roƙi Allah ya ce Allah ka koya min sana'a da zan yi wadda zan ci arziki na daga aikin daga gumin hannuna sai Allah ya koya masa sana'ar yin silke Allah ya sanya masa ƙarfe kamar kandir kamar yadda za ka rinka kamar yadda za ka rinka lankwasa kendir haka annabi dawud yake lankwasa karfe saboda hikimar da saboda yadda Allah ya sanar da shi na technology a wannan zamanin to shi annabin Allah ne amma ga shi yana da sana'a da yake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da sana'a yace Allah ya sanya arziki na a ƙarƙashin inuwan kan sakalina domin Allah ya halatta masa ganima don haka ne a cikin tarihin musulunci muke ganin tun daga sahabbai har waɗanda suka zo daga baya kowa za ka ga akwai aikin da ya tsaya a kai bal sun kasance suna raba zuwa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin su kwashi ilimin addini su raba shi da lokacin aiki kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari sayyidina umar yana da makwabci daga cikin mutanen ansar wanda suke kama kama wajen zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ya halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma sai ya tafi kasuwarsa ya tafi wajen aikinsa kashe gari sai su canza sai wanda ya tafi wanda ya tafi kasuwa jiya sai ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi kasuwa a gobe ku duba ku ga uzurin da zai sanya mutum mai matsayi irin na sayyidina umar wanda shine mutum na biyu bayan bayan mutum na biyu bayan manzon Allah sallallahu mutum na uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar a cikin wannan al'umma abinda zai sanya shi wato yayi hijabi yayi hijabi daga halartar majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san matsayinsa mai girma ne a cikin shari'a to ba wani abu ne ya sanya shi ba ya halarta ba da matsayinsa da girman ilimi da girman hasken da ake samu a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam neman halal neman halal ne ya sanya shi zai yi ni cucur ya halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya dogara da abinda wani ya ji ya gaya masa ka san ku abinda ka ji ba kamar abin da wani ya ji ya gaya maka ba to amma kun ga uzuri ne wanda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ya tabbatar da shi a haka kuma ba kuma butun ne wanda yake babba a cikin tarihin wannan al'umma babu kamar sa bayan sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum bai tashi yayi kokarin nema ba me zai yi sai dai tambaya sai dai roƙo to shi ko roƙo a musulunci an takura shi takurawa mai tsanani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma qabisa ya qabisa shi roƙo shi bara baya halatta sai a hali guda uku hali na farko mutumin da wata musiba ta same shi ta ruguza jarinsa ba shi da komai to wannan ya halatta ya yi roƙo ya tambaya ya yi bara har a bashi abin da zai ishe shi sannan ya kame ya dena na biyu mutumin da tsan matsananciyar bukata ta same shi har mutane uku daga cikin danginsa suka tashi suka yi shaida suka ce haƙiƙawa ne bukata tsananin bukata ta same shi to ya halatta ya yi bara har ya yi roƙo ya tambaya a ba shi, har ya samu abin da zai wadatar da shi sannan ya dena na uku mutumin da ake wata rigima in ma ta bashi wa in ma ta makwabtaka ko ta 'yan uwantaka ko ta jinin kisasi na diya ko na diya ya ce shi ya ɗauka zai biya sai ya kasa to wannan ya halatta ya bara har ya samu abinda zai sauke wannan nauyin da ya ɗauka sannan ya dena ya ce ya ƙabifa. duk wani bara da mutum ya yi duk wani roƙo da ya yi in ba a wannan ba to suhutu ne yake ci shi ne mummunan haram shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ya ɗauki igiyarsa ya tafi gefen dutse ya yi ice ya ɗora shi a gadon bayansa ya zo ya ci daga wannan shi ya fi masa bisa ya je yana tambayar mutane ko sa bashi ko sa hana shi da haka sai sayyidina Umar ya kasance idan aka yabi mutum a wajensa sai ya tambaya shin yana da sana'a in aka ce ba shi da sana'a sai ce wallahi sai matsayinsa ya fada a idona Da haka yakan ce kada ɗayanku ya zauna a gida yana cewa Allah ka azurta ni Allah ka bani Allah ka azurta ni alhali kun sani sama ba ta ruwan zinare ba ta ruwan azurfa ka ji wannan hikima to haka musulmi suka yi suka kasance masu aiki masu kokari yayin da suka yayin da suka shiga andalus lokacin da turawa suna cikin duhun kai suna cikin hamajiya lokacin nan suka gina al'umma da babu kamarta an ce a cikin tarihin andalus tarihin spain ba a taɓa samun lokacin da aka samu ci gaban amfanin gona ba irin wannan lokacin saboda abubuwan da musulunci ya kawo na ihya'ul mawat idan aka samu gandun daji duk mutumin da ya je ya yi amfani da gandun dajin ya raya shi a ka'idar dokan musulunci to yana da haƙƙi a bar masa wannan saboda haka suka bazu a cikin ƙasashen spain suka rinka yin noma a ko'ina daji da da ƙungurmin daji ne aka mayar da shi wajen noma kuma don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'ummarsa kan fita da sassafe kan jijjifi kan sammako ya ce Allah ya sanya albarkar al'ummata a cikin sammakonta a wata riwayar hadisin ya ce Allah ka sanya albarkar wannan al'umma a cikin sammakonta kuma don haka a cikin addu'a safe da yamma sai ya ce mu nemi tsarin Allah daga kasala daga lalaci domin shi ne yake hana ka tashi kai abin kirki Ya ce kuma ka yi ƙoƙarin abin da zai amfani ka ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya kada ka zama zamanto kasashe to ku duba da waɗannan umarni amma ku duba irin mu kuma halin mu yanzu nan idan mutum ya fita da safe yana neman kantin da zai sayi abinda yana neman kantin da zai sayi sukarin da za a sa a kokon yara ko ina ka je kantina a rufe saboda ana gida ana bacci sai ka ce mu ba al'ummar da aka ce albarkar mu tana cikin jijjifi din ba amma ka duba sauran al'ummomi ka tsallake ka je jihar Edo ko ka je kasashen kasashen ƴan umu Yarbawa wanda yawancin musulmi ne ka gani kafin sallar asuba mutane sun tashi kafin sallar asuba mutane sun tashi masu sassaka masu karafa zaka ji kakel kakel ko ina an fara sana'a albarkar da aka sa sun gaji mu muna ta bacci to lallai wajibi ne mu tashi to yanzu yanayin al'umma ya zo wanda ɗaya daga cikin abin wato aka rataya ma shugabanni shine samar da damammaki na aiki domin ɗaya daga cikin abin da ake ƙiyasta wato najahi da nasarar da hukuma ta samu shine ayyuka nawa ta samar muna gani duk ƙarshen wata gwamnatin Amerika sai sun fitar da bayanin sababbin ayyuka da aka samar a cikin ƙasar Amerika. wanda da shine ake kiyasta na jahin shugaba ya ci gaba ko bai ci gaba ba ya sauke amana ko bai sauke amana ba shekara wajen sama da goma sha ɗaya ana ta gargadi cewa halin da ake ciki a ƙasar nan na rashin aiki samari waɗanda suke masu ƙarfi masu basira masu hazaƙa masu kaifin hankali amma babu damar aiki wannan ba zai kawo alheri ga ƙasar ba ba zai kawo alheri ga ƙasar nan ba ana ta ƙoƙarin hanyoyin da za a samu samun ma mutane aiki an yi need an yi fi, an yi wane ne yanzu kuma gashi an zo an fara n power ayyuka guda dubu ɗari biyar za a samar ma 'yan ƙasar nan musamman waɗanda suka sababbin waɗanda suka samu digiri daga makarantun daga jami'o'inmu an fitar da dubu a ciki da yawan kun san abin da yake ta yaya abin da yake ta ake ta cece ku ce a kai cewar a cikin wannan al'amari ba a yi ma musulmi adalci ba ba a yi ma jihohin arewa adalci ba saboda jihohin kudu sun kwashe nasu sun zo sun kwashe namu hatta kasashen da duk mun san kan cewar babu wani dan kudu da yake zaune a wajen domin karamar hukumar abadan karamar hukumar abadan yan karamar hukumar ma nawa ne suka zauna ballantana waɗansu waɗanda za su zo wanda ba 'yan jihar ba tun yaushe ake cewa 'yan hidimar ƙasa ba za su rinka zuwa jihar borno ba saboda tashin hankali amma sai ga shi da aka fitar da list ɗin waɗanda aka ɗauka aiki a abadan a jihar borno kusan gabaki ɗayansu daga theophilus sai in bakwai sai makamantansu me ya kai su abadan a borno haka a kano mun san an yi ƙoƙari nan ko a nan masallacin alfurkan mun sanar kuma muka bude damar da muke da shi a ofis ɗinmu samari su zo su yi rijista mun san unguwanni da dama waɗanda 'yan intanet kafe suka buɗe samarinmu suka je suka rinka rijista don a ɗauke su aiki a cikin wannan amma sai gashi da list ya fito ga mutane da dama waɗanda suke ba 'yan kano ba to jawabin da suka bayar kuma abin takeici yar uwan mu ce ita ce take jagorancin wannan al'amari jawabin da ta bayar wace sai aka ce ana maganar mazauna wajen ne ba 'yan asalin wajen ba to su waye mazauna abadan sun haka ne mu kullum sai dai mu rinka kokarin mu rinka kokarin wato neman wato jefa zargi akan akan akan jama'a mu ba za mu bincike abubuwan da muka yi don muna matsayin shugabanci ba za mu ɗauki shawara ba to abin nan muna da labari cewa hukumar jiha musamman ofishin guidance and counseling sun ɗauki wannan al'amari za su ga yadda za a yi a gyara waɗansu daga cikin sanatoci musamman na jihar borno sun tashi tsaye sun ce dole a sake za a wato a sake lalakati akan wannan al'amari adalci shine abin da zai sa mutane su zauna lafiya in yi huduban nan domin a zaburar da mutane kan a tashi a aiki to sau da yawa akwai waɗanda suke akwai abin da yake laifinmu ne na kasalanmu na rashin kularmu amma kuma akwai abin da yake laifin dole na hukuma ne domin yanzu irin wannan damammaki wanda hukuma ce za ta iya bayarwa kuma an san cewar sai da tallafi ko ina mun ji ana magana start-up start-up wato masu fara assasa sana'a tasu dole suna bukatar tallafi a ko ina suke a duniya to a ce za a yi tallafin nan kuma ba za a yi adalci ba wannan bai dace ba kuma a musamman ma a jihohi irin namu musamman ma jiha irin ta kano waya ba mu gwamnatin nan ƙuri'a kusan miliyan biyu in ba jihar kano ba saboda haka lallai Kano tana cancantar ai mata adalci a cikin irin wannan bai kamata a ce mutanen Kano muna kuka akan abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba na bayar da maki ga mutane waɗanda suke haƙƙin ne haƙƙin ne wannan kuɗin da aka ce za a bayar daga fa abubuwan da aka tsara daga fa haraji da ake biya da ma'aikata suke biya ne aka tattara su aka yi maganin barna da sata da aikin beraye da ake yi aka yi maganin wannan aka tara wajen biliyan 350 domin a ba da dama ga samari ba da dama ga samarin nan shi ne zai mana maganin rashin aikin yi shi ne zai mana maganin kwaya shi ne zai mana maganin sace-sace shi ne zai mana maganin ka ga samari waɗanda suke zuwa suna sace mutane suna sace yara suna karɓan kuɗaɗe a hannunsu gaji in suna magana yara ne waɗanda yake sun je sun yi karatu suna yawo babu aiki ba uzuri bane dan baka da aiki ka je ka shiga saban Allah ba uzuri bane dan baka da aiki ka shauki barna a bayan ƙasa kana shishige akan haƙƙin mutane in kai haka imaninka bai amfane ka ba sallarka bata amfane ka ba to amma kuma dole waɗanda Allah ya ba su ragamar jan al'umma a kula da wannan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana tsananin da muke ciki ya buɗa mana ƙofofin falalarsa mu tashi mu ƙoƙarinmu kuma Allah zai sanya albarka a cikin sa'ayin mu kamar yadda Allah ya ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku tashi ku yi aiki Allah zai ga aikin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى واجعل لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد عنهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون